вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец беларускія пісьменнікі наведалі прэзідэнта у казалі дыктатар знішчальнік мовы адбіральшчык дома літаратара і не стрымаліся быкаў праўда не хадзіў кажуць таму што ён у фінляндыі брыль не пайшоў таксама праўда чаму не кажуць хоць думаю ведаюць бо гаварыць або нават думаць адно высокае а рабіць пры гэтым зусім іншае суетнае сорамна. І яшчэ памятаеце, што сотнікаў казаў рыбаку ў часе допытаў. Не лезь казаў, не адмыешся. Пералік хадакоў, надрукаваны ў газетах, нічога акрамя шкадавання не выклікаў. І нават не таму, што пайшлі, і не таму, што пераконвалі за нацыянальную ідэю, і не таму, што вярнуліся ні з чым. Проста ўспомніліся раптам колішнія часы калі большасць з гэтых аўтараў чыталася з піятэтам і калі імёны іхныя мелі рэальную грамадскую вагу а сёння у святле паходу раптам стала так балюча зразумела што валадары дум звычайныя людзі і што маладзейшым пакаленням імёны іхныя наўрад ці што-небудзь скажуць так як казалі нам а тут яшчэ паралельна з гэтым паходам разгортваўся суд Вышэйшы гаспадарчы суд Рэспублікі Беларусь разглядае мову нашай нівы, якая абскаржвае папярэджанне цяжкам друку, які ў траўні папярэдзіў газету за выкарыстанне класычнага беларускага правапісу. Думаеце, саюз пісьменнікаў хоць брывом павёў на гэтую акцыю. Не думаеце, таму што праблема ў тарашкевіцы не суддзя петухова і дзяжкам друк гаварылі на працэсе па расейску а наша ніва по беларуску таму цяжба атрымалася не паміж наркомаўкай і таражкевіцай а паміж расейскай і беларускай мовамі судзілі мову а прысудзілі экспертызу якую мусіць правесці інстытут мовазнаўства, уключыўшы ў экспертную камісію вучоных, якіх прапанавала наша ніва. Я назаву іх доктар філялогіі прафесор загадчык катедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту павал сцяцко старшыня правапіснай камісіі тбм доктар філялагічных навук прафесор геннадзь цехун загадчык катедры беларускага мовазнаўства беларуская дзяржаўнага педагагічнага універсітэту кандыдат філялагічных навук дацэнт павел михайлаў і браніслаў плотнікаў прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства бдУ доктор філялагічных навук я таму пералічваю гэтых сумленных і паважаных людзей бо ад іхнай волі сёння будзе залежаць не тое што справа нашай нівы ў суде а бадай што статус мовы ў грамадстве перамогуць сталіністы цяперашняя ўлада надоўга засуне моўнае пытанне ў самы цёмны кут заявяць пра сябе спецыялісты не так проста будзе душыцелем Сергею Харэўскаму дачыненні ўлады і культуры ў Беларусі нагадалі адну французскую прыпавесць. Ва ўяўленні таталітарных рэжымаў наш сённяшні тут не выключэнне. Культура мусіць быць чымсьці накшталт свойскай жывёлы. Гаспадар даглядае, дае страху над галавой і рэгулярны харч. А наўзамен патрабуе ўсяго толькі адданасці. Чытаючы прыпавесць сучаснага французскага пісьменніка марселя эме чорны певнік я міжволі атаясамліваў яе сюжэт з тым які разыграўся вакол нашага правапісу чорны пеўнік пайшоў лес каб папракнуць лесу за тое што яна шастае ўначы вакол іхняго акуратніка але ліса пераканала пеўнікаў тым што не яна прычына ягоных трывогаў а ягоныя гаспадары які абавязкова перарэжуць усіх птушак і яго самога згатуюць у белым вінным соусе. А таму адзіны паратунак для курынага племені сыход у лясы. Даверлівы пеўнік падумаў ды звёў усё сваё птаство ў лес. Сапраўды там было ўдосталь ежы чыстыя вады паветра. Але штодня некуды знікала то адна, то другая птушка. Абурыўся пеўнік і прыйшоў да лісы, якая ўжо добра растлусцела за гэты час. Нельга ўсё валіць на лісаў, тлумачыла яна яму. У лесе шмат іншых драпежнікаў, але заўваж, нехта з вас усё ж мае шанец памерці ўласнай смерці. А ў гаспадароў вас усіх чакае хуткая і немінучая смерць. Аднак на гэты раз пеўнік лісы не паслухаўся, як толькі ў лес прыйшлі гаспадары, Усе птушкі з пакорай і вялікай радасцю пайшлі ему руки на гаспадарскае закланне. Тыя, хто судзяць сёння нашу ніву, імкнуцца пераканаць нас і ўсіх астатніх, якія яшчэ паслугоўваюцца беларускай моваю, што мы нарэшце павінны сканчаць свае гульні на чыстым паветры і арганізавана па-хорошаму вяртацца ў дзяржаўны хлеб. За гэта нам нібы гарантаваны дах і рэгулярны харч прынамсі на нейкі час старшыня дзяжкамдруку спадар падгайны ад імя якога нам вынесена папярэджанне нават не абцяжарваў сябе веданнем справы даслаўшы ў газету кароткі змест сутнасці парушэння паводле закону 33 -го году на дапамогу яму прыйшло і заключэнне члена корэспандэнта жураўска які выяў своеасаблівае ідэалагічнае разуменне праблемы а таксама матэматычныя здольнасці і рэдкасную здагадлівасць. Да рэформенны беларускі правапіс прымяняўся ў калабаранскім друку перыяду фашысцкай акупацыі Беларусі. У наш час па-ранейшаму выкарыстоўваецца ў беларускім эмігранцкім друку, а ў апошнія гады і ў некаторых мясцовых беларускіх выданнях, у тым ліку і ў газеце наша ніва. Гэта можна паказаць шляхам параўнання правапісу газеты Беларус, што выдаецца беларускай дыяспорай у ЗША і лічыцца там лепшым друкаваным органам беларусаў у вольным свеце. У Беларусі на адной старонцы трапляецца ў сярэднім каля 80 слоў з мяккімі знакамі, а ў нашай ніве каля 120. Такое разыходжанне тлумачыцца, відаць, большымі памерамі тэксту на кожнай старонцы нашай нівы ў параўнанні з беларусам. Можа, і насамрэч гаворка вядзецца пра мяккія знакі, якія не даспадобы жураўскаму. Але не, скарыстаўшы магчымасць выказаться по текущему моменту, член-корреспондент, забирая широко, яму ледь хапая паперка пералічыць усіх няправільных, бадануць калегаў і памахаць на ўсе бакі кулакамі. У абедзвюх газетах звычайнымі з'яўляюцца тытул спадар і спадарыня, без якіх цяпер між іншым. Не без садзеяння мовазнаўцаў ужо не абходзяцца газеты звязда і рэспубліка, не кажучы ўжо пра літаратуры і мастацтва наша слова і іншыя выданні. Мова газет аб'ядноўваецца таксама ненарматыўным ужываннем тапонімаў, назваў краін і гарадоў: Амерыка, нямецчына, рассея, Еўропа, гародня, Ненск, наваградак і іншыя. Калі сэрца падказвае, то якая справа да факту. Напрыклад да таго, што наша ніва ніколі не лічылася замежным выданнем і да сёння не змяніла пачатковага юрыдычнага адрасу ў Мску. Пакуль газета наша ніва выдавалася ў вільнюсе, па свайму статусу яна прыраўноўвалася да іншых эмігранцкіх выданняў тыпу газет беларус, беларускі голас зважай, што выдаюцца ў ЗША і Канадзе. Аднак выданне газеты з такой мовай непасрэдна ў Рэспубліцы Беларусь не паддаецца тлумачэнню якому-небудзь абгрунтаванню. Такога становішча не ведае ніякая іншая славянская краіна. Патас члена корэспандэнта захліствае факты. Падобная на нашу правапісная сітуацыя скалася не ў якой-небудзь іншай славянскай краіне, а ў адной з галоўных у славянскім свеце у Сербіі. Чым бы не скончылася ганебнае судовае разбіральніцтва з класічным беларускім правапісам, ужо сёння можна сказаць з пэўнасцю гэта толькі пачатак. І справа вядома не ў колькасці мяккіх знакаў. Ужо з першага паседжання лады выявілі сваё стаўленне і да нашай мовы і да нашых пачуццяў, рашуча адмовіўшы нам у праве на суд па-беларуску. Калі ж напрыканцы гэтага паседжання суддзя спадарання петухова прамовіла, што на гэтым суде дело не аб'ектыўнасці, ілюзію не засталося беспамылковы голас інстынкту падказаў эксперту малаведу жураўскаму зрабіць прыпісачку у сваім заключэнні. Разгледжаны нумар газеты наша ніва дае магчымасць атрымаць уяўленне аб палітычнай арыентацыі газеты. Хоць гэта іншая тэма і для катэгарычных сцвярджэнняў неабходна прагледзець большую колькасць нумароў газеты. Як бачым катэгарычныя сцверджанні нас яшчэ чакаюць. Вось жа сапраўды, Гісторыя вучыць, што яна нікога нічому не вучыць. Што стала з пеўнікам агітатарам з прыпавесці Марселя Эме? Ліса за ягоную дурасць перагрызла яму шыю, а гаспадары, падабраўшы яго на дарозе, згатавалі яго на вячэру з белым віном. Прычым усе незалежныя газеты, якія асвятлялі пісьменніцкі паход да прэзідэнта, звярнулі ўвагу на тое, што сярод хадакоў не было Васіля быкова. Быкаў на год з'ехаў у Фінляндыю. Цікава, дарэчы, як паставіліся да гэтага мінакі на менскіх вуліцах. З гэтым пытаннем да іх звярнуўся Северын Кяткоўскі малады спадар што займаецца дробнагуртовай камерцыі якога я сустрэў ля будынку даі менскай вобласці думаю што такія людзі патрэбныя тут нам на быкаву гэта это наша класіка кабета сярэдняга ўзросту якая кіравалася на вечаровае служэнне ў менскім катэдральным саборы гэтак ахарактарызавала асобу васіля быкова Он самый сильный и самый авторитетная личность, правдивый на общественное сознание он влиял и влияет. Думающие люди, думающий вот слой населения, он прислушивается и думает, и рассуждают, и на кухнях также собираются. Што да магчымага нобелеўскага лаўрэатства Васіля Быкова кабета выказала наступнае меркаванне. Если Горбачеву дали Нобелевскую премию, то, так, конечно же, он в эстократ может претендовать на нее. Я не знаю, нет, я не знаю никого, кто бы мог еще. Я скировался у глыб былого Александровского сквера, який у сегодняшнем Менску мае назву мастацкой панели. Сярод картинов и матрошек блукала кубка офицеров на отпашинку. Один из них, який представился капитаном мотострелковых войсков, Таким чином прокомментовал отъезд Василя Быкова у Финляндии. Во-первых, он, в принципе, как я слышал, у него там со здоровьем неполадки. Он здоровье поправляет. Дальше тут у нас его, по-моему, очень тяжело выпускают. Тут наверное, книги пишут новые. А государство, то есть, не финансирует, по-моему. Насколько я знаю, я, в принципе, так... Ну, писатель это хороший, это же наша гордость. На данный момент, по-моему, сейчас вот Быкова как-то, не знаю, затерли, что ли. На определенных людей он влияние имеет. А на наших плебеев этих им, по-моему, без разницы. 18-гадовы хлопец, які цікаваў за нашай размовай з офіцером. Я вообще совершенно уже не помню, кто такой Василий Быков из белорусской литературы. Вот. Помню, что письменник. Вот не помню, что написал. И, и про судьбу его не знаю ничего. За адным столікаў у цэнтры гораду я напаткаў рэжысэра Владдзіміра Маркевіча, які нядаўна скончыў здымаць новы кліп гурта новае неба. Рэжысэр прызнаўся, што мала ведае пра лёс быкала. Тым не менш інфармацыю аб ад'ездзе пісьменніка з краіны на вялікі тэрмін успрыняў як натуральную. Как художники не всегда находятся в оппозиции к власти, в общем-то, если они настоящие художники. Писатель он хороший, а что он написал последний? Стена нет, к сожалению, я не читал. С удовольствием бы прочитал. Затым я звярнуўся да маладой жанчыны, якая шпацыравала з малымі дзецьмі з пытаннем, ці мае Васіль быкаў уплыў на сучаснае беларускае грамадства. Думаю, что, конечно, имеет. Не для всех, во всяком случае. Последнюю книжку не слышал. Я считаю, что даже многие люди не слышали, потому что обычно оканчиваешь школу и как-то все. Я думаю, что мало кто читает белорусских авторов. И сейчас э, читают, э, ну, все разное. Кто-то читает детективы, кто-то там читает фантастику, а кто-то читает, может, белорусских авторов. Кабета ля дома афіцэраў не пажадала казаць пра кніжкі, якія яна любіць чытаць. Што да асобы Васіля быкова яна жвава пагадзілася даць свае характарыстыкі. Вообще Василий Быков такой писатель, который больше посвящал себя э, временам Великой Отечественной войны и как-то вот все однотипно, однотипно. То есть можно прочитать одну повесть Быкова и больше ничего не читать, зная, чем она закончится. К сожалению, я не жила в Беларуси и не жила в Минске, в частности. Я приехала сюда и с другой стороны, с Украины. Ад дома афіцэраў я крочу ў сквер, які дзякуючы скульптуры хлопчыка з лебедзем у сучаснай менскай тапаніміцы завецца панікоўкай. На некалькіх лавах віравала жыццё падлеткаў, якія свае згуртаванні клічуць тусоўкамі. Але перад тым, як звярнуцца да нашых наймалодшых грамадзянаў, я папрасіў паразважаць пра Васіля быкова двух 30гадовых сябровак. Абсальтна нічога не ведаем. Васіль быкаў гэта альпійская балата. Вообще очень давно это все показывалось, мы это все видели э, в дни своей э, молодости. Вообще, опошний час про Василя Быкова, Быкова вообще ничего не чуваць мабыць нейкія ганенні на яго былі я запытаўся ці ёсць у беларусі асобы якія ўплываюць на грамадскае меркаванне нас у беларусі няма такіх асоб няма у нас былі і можна сказаць і пазняк і там шушкевіч і тады было ў нас грамадскае меркаванне да зараз у нас нічога няма Урэшце надышоў час маладога пакалення патлумачыць, чаму Васіль быкаў надоўга з'ехаў з беларусі. Наверно, надоело в Беларуси жить. Плохо жить было? Я думаю, что он устал от нашего бренного существования. Я считаю, что для Быкова это знак беды. У нас вообще в мире демократия, поэтому каждый может высказать то, что он думает. А вот что мне сказала девушина, якая представилась как будущий кинорежиссер нічога не ведаю пра васіля бы выкала акрамя таго што ён васіль быкаў гэта чалавек які э, ручаў мне дыплом і а, э, такую грамату за выдатнае вучэнне беларускай літаратуры навучылася ў так такой навучальнай установе якая называлася беларускі гуманітарны беларускі ліцэй пры беларускім гуманітарным адукацыйна-культурным цэнтры і э, нам э, на эту дыплому ўрашалі васіль быкаў і рагор барадулін А вось меркаванне дзяўчыны на конт уплыву асобы Васяля быкова на меркаванне беларускага грамадства. Мне здаецца, што калі гэты ўплыў ёсць, то ён распаўсюджваецца на колы беларускай інтэлігенцыі, калі можна назваць інтэлігенцыю, якая тут ёсць беларускай. кіраўніка пісьменніка з боку адміністрацыі прэзідэнта што пры такім прэсінгу на нацыянальную культуру людзі на менскіх вуліцах усё ж ведаюць васіля быкова чыталі яго і шануюць ягонае імя і слова быкаў не толькі не пайшоў з іншымі да лукашэнкі але проста не мог гэта зрабіць бо існуюць яны з прэзідэнтам электарату у розных маральных вымярэннях выходзіць быкаў а разам з ім і брылі барадулін і гілевіч ды да і іншыя не хадакі існуюць у розных маральных вымярэннях і са сваімі калегамі хадакамі нават падумалася ну чаму яны не пайшлі ўсе разам сіла канфармізму беларускай пісьменніцкай арганізацыі заўсёды выяўлялася ў адзінстве усе хадзілі ў цк і шчырыя камуністы і патаемныя нацыяналісты. Але канфармізм не пераносіць расколу, бо адразу відаць, якая частка цела жывая, а якая адсохла. А тут яшчэ подла падвёў маштаб. Калі краіна жыве ў маштабе калгаса, дзе пануе старшыня самадур, пра якую культуру ўвогуле можа ісці размова у такія часы даводзіцца канфармірваць не тое што пад ідэалогію а менавіта пад масштаб а што такое для нашага гамсуна гэты самы канфармізм пад калгасны масштаб як не пераўтварэнне ў нішто бо ў калгасе гамсуна не ацэняць ані ў горшыя часы ані ў лепшыя Thank you. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.